Prvo predavanje je bilo predavanje u kojem smo govorili o propisima namaza bolesnika. Drugo predavanje koje je bilo jučer, u njemu smo govorili o propisima koji se vežu za čovjeka kada mu nastupe smrtne muke i šta trebaju da rade ljudi koji su prisutni u njegovom prisustvu. Kazali smo za one koji prvi put slušaju da ćemo raditi ova predavanja po knjizi šeha Albanija rahmetullahi alihi ahkamul dženaiz propisi dženazi. Vidimo kako šeh rahmetullahi alihi držao se nekog kronološkog reda pa je spominjao prvu stvar kako treba da se ponaša čovjek na samrti i propise koji su vezani za njega. Nakon toga je govorio kako treba da se ponašaju ljudi koji su prisutni tu, a danas smo došli do tog momenta da govorimo kako treba da se ponašaju ljudi koji su prisutni kod čovjeka koji je preselio. Znači, do dojučije smo, sve što smo spominjali, bilo je vezano za čovjeka koji je živ na smrtnoj postelji. A danas govorimo, počinjemo govoriti o propisima kada čovjek preseli. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi 18. tačka, kazali smo znači da je sistem knjige takav da je spominjao znači redne brojeve u pitanjima koja je on pojašnjavao. Pa kaže 18. tačka, kada čovjek preseli, oni koji su prisutni trebali bi uraditi sljedeći pod A. Znači ovo je sve 18. tačka o kojoj će šejh malo opširnije govoriti. Kaže kada čovjek preseli, oni koji su prisutni kod njega trebali bi uraditi sljedeće stvari. Prva stvar jeste da mu zatvori oči. Prvo znači kada se desi, čovjek je preselio i utvrđeno je, ustanovljeno je da je preselio, prvo što se radi da se zatvori oči preminulom. Ovdje treba spomenuti dvije stvari. Prva stvar to je da se zatvaranje očiju dešava nakon što čovjek preseli, a ne kada su nastupile čovjeku smrtne muke. Prvo, znači čovjeku treba da se zatvore oči nakon što preseli i to treba da bude prije nego što se ohladi tijelo. Kako bi znači se oči ohladile i ostale tako zatvorene. Čak mislim ako bi čovjek pokušao zatvoriti oči kada se tijelo ohladi, ne znam da li bi uopšte uspio. Znači treba čovjek da pokuša da zatvori oči Mejitu odmah nakon što se ustanovi da je preselio. To zbog hadisa od umu Seleme radi Allahu ta'ala anha. S tim što gore šehr eh, rahmetullahi alehi kaže trebaju zatvoriti njegove oči i da upute Allahu Đerlešanu dovu za njega. Znači dvije stvari pod A navodi da treba da mu zatvori oči i da upute dovu za njega. Zbog hadisa u Museleme da je kazala ušao je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kod Ebu Selemi, njenog muža. A njegov pogled se već u kočinu. Boži poslanik je ušao kod Ebu Selemi, a njegov pogled se već u ukočio, znači preselio je. Pa mu je Boži poslanik zatvorio oči, a zatim je kazao, pogled prati dušu kada iziđe iz tijela. Pa su zakukali i zavikali prisutni iz njegove porodice. Tu ih je potreslo, kao da su tada tek shvatili da je on preselio. Pa su zakukali, pa kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, ne govorite ništa osim lijepe stvari, zaista meleki aminaju na ono što govorite, pa je zatim Boži poslanik proučio dovu koju ja nisam htio spominjati, pošto je malo teška za prevesti. Znači, ali na, u, u zadnjem dijelu ovog hadisa Boži poslanik je uputio dovu Boži poslanik je uputio dovu za Ebu Selemu. Vidimo da ovdje prvo što je uradio Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame jeste da je ušao, da je, zatvor, da je zatvorio oči Ebu Selemi, a nakon toga je uputio dovu za njega. Hadis je zabilježio ima muslim Ahmed i El Bejheqi. Što se tiče ove stvari kada je pogledamo sa pravnog aspekta, učenjaka, vidjet da imaju jednoglasan stav, konsenzus po tom pitanju, znači da je osunjeta da se zatvori oči Medjitu. Prva stvar koja se radi da se zatvori oči Medjitu, znači po tom pitanju nema razilaženja da je to sunnet. Također postavlja se pitanje iako nije neko veliko pitanje, ali šta je razlog što se oči zatvaraju u mejitu, pa kažu islamski učenjaci kako bi mejit ljepše izgledao. Jer čovjek kada preseli, znači njegov pogled se ukoči, njegove zjenice e, se rašire i, ajde da kažemo, ne izgleda lijepo. Zato je preporučeno da se zatvori njegove oči kako bi ljepše izgledao kada ga neko dođe vidjeti. Vidimo, braćo moja draga, da ovdje ših do juče propise koje smo spominjali, bili su vezani za osobu koja je živa. Danas odmah šijek je prešao da govori o osobi koja je mrtva, kao da je nešto preskočio. A to ćemo naći u mnogim knjigama fikha i prava, a to je stvari i znakovi koji ukazuju da je čovjek preselio. Šijek uopšte to nije spominjao, iako u većini pravnih knjiga ćemo naći da pravnici govori na osnovu čega čovjek može zaključiti da je neko preselio. Mi ćemo inšala to malo odgoditi kada ajde da kažemo, bude odgovarajuće vrijeme, iako znači islamski učenjaci to govore prije nego što dođe do zatvaranja očiju. Također možemo spomenuti ovom prilikom kada govorimo o zatvaranju očiju nakon što smo kazali da je to sunet po konsenzusu islamskih učenjaka da se to radi kako bi medjit ljepše izgledao i treća stvar jeste da ne postoji odgovarajuća dova koja se uči prilikom zatvaranja očiju kao što neki smatraju da postoji. Sljedeća stvar, znači pod B u ovoj 18. tačci, šeheh rahmetullahi ta'ala alihi kaže treba potpuno prekriti medjita, ali nemojte zapisivati zato što ćemo spomenuti neke stvari koje šeheh preskočio, ali samo je spominjemo zato da znate koja je tu sljedeća tačka. Ka, po šehovom redoslijedu on kaže prvo se zatvori čovjeku oči, a nakon toga se čovjek prekrije čaršafom, znači čitavo njegovo tijelo. Ali kada pogledamo u knjige prava, vidjet ćemo da postoje neke stvari koje še ih preskočio, da li namjerno, da li nenamjerno, ovaj, I kazali smo da ćemo mi raditi po ovoj knjizi, ali ako osjetimo da je nešto šeh izostavio, mi ćemo to pokušati ovaj spomenuti kako bi korist bila veća, ne da smatramo da je knjiga ništavna ili nevrijedna, da smo tako smatrali ne bi je uzeli kao program po kojim ćemo raditi. Pa ćemo vidjeti da islamski učenjaci spominju nekoliko stvari koji će se uraditi nakon zatvaranja očiju, a prije pokrivanja mejita. Pa na primjer, prva stvar, velik broj islamskih učenjaka smatrao je pohvalnim da se podveže vilica mejita, znači i da se tako nakon toga ohladi da ostanu njegova usta zatvorena. Smatrali su to pohvalnim. Ali pazite, braćo moja draga, moramo naglasiti zbog emaneta koji nosimo kada je u pitanju ilm i znanje, a to je da za ovu stvari, ovo djelo ne postoji validan argument u šerijatu. Ali ovo se radi zbog koristi koja dolazi, dolazi nakon toga i ovo se ne radi iz poglavlja i badeta gdje nam treba dokaz, već ovo radimo zato što to radimo iz poglavlja adeta i običaja zato što nam to donosi korista. Kakva je korist? to je da kada budemo poslije kupali medjita, ako budu ostala njegova otvorena usta, ulazit će voda u usta, što nikako nije pohvalno. Iz tog razloga islamski učenjaci kažu da je lijepo, ne u smislu da je sunet, tvek lijepo je da se podveže glava medjita kako bi njegova usta ostala zatvorena, a sigurno ovaj tako medjit ljepše i izgleda. A kazali smo da to nosi sa sobom korist, a to je kada dođe vrijeme kupanja Medjita, da ne ulazi voda kroz usta u unutrašnjost Medjita. Također sljedeća stvar koju šeh nije spomenuo, a spominjuje islamski pravnici, jeste razgibavanje zglobova. Znači opet ovo govorimo sve nakon što smrt nastupi. Ne počne čovjek razgibava zglobova, čovjek kaže pusti me, boli me noga ili ruka. Znači ako se ustanovi da je čovjek preselio, zatvore mu se oči, poveže mu se, znači povež, podvežu mu se vilice, onda je lijepo, ne u smislu da je sunnet, već kažemo lijepo i za ovu stvar ne postoji argumentat u šerijatu, ali islamski učenjaci to preporučuju zato što će to donijeti jednu dodatnu korist. Ako razgibamo čovjeka odmah nakon njegove smrti, on će ostati elastičan i biće ga mnogo lakše okupati i biće mnogo ga lakše za, ovaj, zamotati u čefine. Zato islamski učenjaci preporučuju da se prije pokrivanja i prije nego što se ohladi mejit, razgibaju se njegovi zglobovi. A kako će se to desiti? Što će se uzeti noge? Znači, i presaviće se, a onda kad se presaviju i gurniće se prema stomaku tako da se znači mišići rastegnu, također i ruke će se uzeti, znači i presaviti i odvojiti od tijela. To su stvari koje preporučuju islamski učenjaci prije nego što se pokrije medjit. Također ova stvar kazali smo da nosi sa sobom znači, očevidnu korist, a to je da će to olakšati, mnogo olakšati onim ljudima koji budu kupali medjita poslije. Jer je velika razlika kupati medjita koji je razgiban nakon njegove smrti, njegovi zglobovi razgibani i medjita koji je samo ostavljen i tako se ukočio. Mnogo je teži okupati tog medjita. Nakon toga ovaj dolazi nam ta tačka koju je spomenuo ših ovaj, pod B, a to je da se prekrije medjit, da se medjitovo tijelo kompletno prekrije čaršafom ili znači nekim drugim platnom. To zbog hadisa, a iši radijallahu ta'ala anha gdje kaže kada je preselio poslanik sallallahu alihi wasallame prekriven je prugastim prekrivačem, hadis je zabilježio Buharija i Muslim i Imam el-Bejheqi. Neki islamski učenjaci po ovom pitanju također navode konsenzus da je to sunnet, kao što je naveo poznati učenjak Ibn Qasim u svojoj haši gdje kaže da je to, znači po tom pitanju nema razilaženja kod uleme da je to sunnet i pohvalno da se medjit nakon toga prekrije, znači cijelo njegovo tijelo. Normalno ovdje treba spomenuti jednu stvar koju je spomenuo šejih Albani rahmetullahi alihi, znači ovo je opći propis i obuhvata sve ljude koji presteni osim jednu vrstu ljudi ko zna koja vrsta ne potpada pod ovaj propis? Ni. Pod ovu vrstu ne potpadaju ljudi koji su preselili u vrijeme kada su obavljali hađ ili umru, takozvani muhrimi, ljudi koji su bili u ihramima kada im je nastupila smrt. Kaže, znači takvi ljude, njihovo lice i njihova glava se neće zamotavati. U hadisu kojeg je prenio od Božih poslanika Ibn Abbas stoji, kaže se da je jedan ashab dok je bio na arefatu, znači kada je bio oprosni hađ, bio je čovjek na arefatu na svojoj jahalici. Pa je pao sa jahalici i slomio vrat i preselio. Pa je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kazao, okupajte ga vodom i sidrom i zamotajte ga u dvodjelni čefin nemojte ga mirisati i nemojte pokrivati njegovu glavu i lice, jer će on biti proživljen na sudnjem danu, izgovarajući telbiju. Kaže Boži poslanik, nemojte ga mirisati, i nemoj, u smislu nemojte stavljati na njega miris, i nemojte pokrivati njegovu glavu i njegovo lice, jer će on biti na sudnjem danu proživljen, onako kako izgovara telbiju. A inače poznato je kada je čovjek u ihrama za one koji nisu obavljali hađ ili umru, da čovjeku u tom momentu nije dozvoljeno da koristi miris, niti mu je dozvoljeno dok je u periodu ihrama da stavi nešto na glavu, znači direkt na glavu kao kapu ili nešto dok je dozvoljeno nositi ovaj kišobran, ali nije dozvoljeno da stavi nešto na glavu. Sljedeća stvar, znači još smo pod ovom 18. taškom šta je pohvalno da rade ljudi koji su se zadesili u tom momentu kada je čovjek preselio, jeste da požure sa opremanjem dženazi, znači da požure sa kupanjem, umotavanjem mejita, jest i ovaj da požuri sa njegovim ukopom. Ali ovo obraćo pod uvjetom, pod uvjetom da je insan siguran da je nastupila smrt tom čovjeku. Ako se znači sazna sigurno da je čovjeku nastupila smrt, onda nema potrebe da se odgađa njegov, ovaj, njegov ukop i njegovo kupanje, njegovo zamotavanje u čefine. Zbog hadisa Ebu Hurere, kojeg su zabilježili Buharija i Muslim, gdje kaže Boži poslanik, esriju on bil dženazeti, požurite sa dženazom. Tako možemo spomenuti da nije ispravno da se odgađa ukop medjita, osim ako zato postoji validan šerijatski razlog. Jedan od tih validnih šerijatskih razloga jeste da se želi provjeriti da li je zaista taj čovjek preselio. U prijašnjim knjigama Pika naći ćemo kao što ima kod imama Šatije gdje kaže u tom periodu, pošto kod njih nije bila medicina toliko razvijena, Kaže imam šafija, ako se desi da bi neko preselio tako što je ga udario grom ili što je se čovjek mnogo preplašio ili je pao, znači postoje mogućnosti da je to klinička smrt. Oni nisu to nazivali kliničkom smrću, ali kaže treba ostaviti čovjeka jedan dan ili znači jedan period dok se zaista ne uvjerimo da je preselio. Ali suprotno tomi, ako smo sigurni da je čovjek preselio, znači i vide se znaci, pogotovo danas medicinski, ako se dokaže da je čovjek preselio, onda ne treba čekati, već treba početi odmah sa ovaj njegovom opremanjem i sa njegovom dženazom. Također, šeh Rahmetullahi Alihi nije znači, poka, e, spomenuo, kao što smo rekli malo prije, to kako prepoznati znake koji ukazuju na to da je čovjek preselio. E ovdje ja mislim da je lijepo i odgovarajuće da ispomenimo zato što govorimo o tome, pa ćemo spomenuti neke znake koji su spomenuli islamski učenjaci koji ukazuju na to da je čovjek preselio. I vidjet ćete spomenut jednu priču koja ukazuje na korist poznavanja ovoga. Pa prva stvar jeste iskrivljenje nosa u jednu stranu. Čovjek dok živi njegov nos je ispravan, hajde da kažemo i prav ali kada čovjek preseli, tijelo se opusti i nose, znači iskrivi i nagni u jednu stranu. Druga stvar jeste utanjanje slepočica, znači da se slepočice uvuku. Treća stvar jeste opuštenost i labavost stopala. Ja sam danas nekoj vraći govorio, mi smo danas kranjali dženazu i kažem, pogledajte kako su stopala u Mejita, znači ohlabavljena skroz. Prenosi šeh Usemin Rahmetullahi Alihi u svojoj knjizi Ešerhan Mumtija, kaže, jedan čovjek je gledao ljude koji nose ženazu, gotovo idu da je zakopaju. A u te ženaze vidio je, znači, ispod čefina se vidi da su noge ispravljene. Pa je rekao tim ljudima, kaže, vratite tog čovjeka, taj čovjek imao jako iskustvo sa tim, znači, ovaj, sa tom tematikom, pa je kazao ljudima, vratite tog čovjeka, on nije umro. Kako nije, kaže, umro, kaže, jedan od znaka Znači, jedan od znakova na, kojih, na osnovu kojih se može znati da je čovjek preselio jeste da se opuste noge. Pa kaže, pa su odnijeli tog čovjeka, pa su ga udarili nekim bićevima ili šta ja znam, pa je se čovjek probudio iz komi. Vidite, znači, vraćo, kako može biti ovaj bitno poznavanje ovih znakova. Četvrti znak jeste kočenje pogleda, znači umeđite se u kući pogled i to je ovaj opšte poznato. I peta stvar, opšte hlađenje tijela, znači da se tijelo ohladi. To su neki znaci, iako ima drugih znaka, iako ovaj također čovjek ne treba da zapostavi u današnje vrijeme medicinska dostignuća, znači ako postoji neka sumnja da li je čovjek preselio ili nije, onda nema nikakve smetnje da se to ovaj medicinski ispita kako ne bi došlo do toga da se neko zakopa živ. Također, sljedeća stvar, još smo pod ovom 18. tačkom gdje kaže šejh Medjit treba da se ukopa u mjestu u kojem je preselio i da se ne prebacuje u droga mjesta. Kaže šejh Medjit treba da se ukopa u mjestu gdje je preselio i ne treba da se prebacuje u drugo mjesto. Ovdje se može dodati na govor šeha, osim ako zato postoji velik šerijatski validan razlog. Ali, znači, šeh to nije spominjao. Pa šeh donosi argumente koji ukazuju na to. Prvi argument jeste gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu Ebu Hureri kojeg smo malo prije citirali ovaj, gdje kaže Esri u bil dženazeti požulite sa dženazom A samo žurenje sa dženazom u kontradiktornosti je da čovjeka prebacuješ u drugi grad. Ako prebacuješ čovjeka u drugi grad ili u drugu državu ili u drugi kontinent, onda je to potpuno u kontradiktornosti sa riječima Božijeg poslanika gdje kaže Esri u bil dženaze ti požurite sa dženazom. Također, hadis, ako bi neko kazao pa taj hadis meni nije nešto legao 100%, nisam ja to shvatio, poslušajte sljedeći hadis od Džabira radijallahu ta'ala anhu kaže kada je završila bitka na Uhudu, mrtvi su, kaže, odneseni u Medinu da bi se pokopali u Beqiju. A braću moja draga, od Beqije do Uhuda je, sad da ne provalim, ali 3 ili 4 kilometra, nema puno. 5 ili 6 najviše. Znači nije daleko, ali pogledajte, kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, kada je završila bitka na Uhudu, mrtvi su odnešeni da bi bili pokopani u Beqiji pa je zovnuo poslanikov glasnik da je poslanik naredio da se mrtvi zakopaju na mjestima pogibije. Pa kaže Džabir, a to se desilo nakon što je moja mati odnijela mog oca i moga dajđu na devi kako bi ih pokopala u Bekiji, pa smo ih vratili i zakopali na mjestu pogibije. To je tako blizu. Faktički Uhud pripada Medini, ali je Boži poslanik naredio da se vrati i da se zakopaju na mjestu pogibije. Također predaja, vjerodostojna predaja kod imama Bejheklija, od Aiši radijallahu ta'ala kada je njen brat preselio u Abesini, pa su ga prenijeli iz tog mjesta gdje je preselio, pa je Aiša radijallahu ta'ala anha kazala, mnogo mi je žao to što nije zakopan u mjestu u kojem je preselio. A Iša radijallahu ta'ala nam kaže, mnogo mi je žao to što nije moj brat zakupan na mjestu gdje je preselio. Sljedeća stvar, znači još smo pod onom tačkom, šta treba uraditi osoblje ili rodbina koja je prisutna tu i kod Medjita, nakon što je preselio, jeste treba požuriti sa vraćanjem dugova od njeg, njegovim imetkom, imetkom Mejita, treba požuriti sa vraćanjem dugova njegovim imetkom. Pa makar to uzelo cijeli imetak, a ako ne mogne njegov imetak da pokrije sve dugove, onda bi država trebala da to vrati, ako je se trudio da će vratiti, a ako to ne bi uradila država i neko se javi dobrovoljno, to je dozvoljeno. Ovo je sve govor šeha Albanija, rahmetullahi alihi, znači kazali smo jedno pravilo po kojim ćemo ovaj komentarisati ovu knjigu jeste da kada god kažemo sljedeća tačka da je to ako Bog da govor ših Albanija, a ono sve što budemo dodavali na knjigu mi ćemo spominjati da je to dodatak. Pa kaže ših Albani treba požuriti sa vraćanjem dugova iz njegovog imetka pa makar to uzelo cijeli imetak. A ako ne mogni njegov imetak da pokrije sve dugove, onda bi država trebala da to vrati, ako je se trudio da vrati dugove. A ako to ne bi uradila država i neko se javi dobrovoljno, to je dozvoljeno. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alehi, na ovo što smo spomenuli ukazuju mnogi argumenti. Prvi od tih argumenta jeste hadis Sa'ad ibn el-Atwal. Sa'ad ibn el-Atwal, Kaže on, preselio je njegov brat i ostavio je iza sebe 300 dirhima i ostavio je porodicu. Pa kaže taj brat, znači od onog osobe, od osobe koja je preselila, pa sam ja htio da utrošim to što je ostalo iza mog brata na njegovu porodicu. Pa mi je kazao Božji poslanik, tvoj brat je zadržan ili zabranjen zbog duga. Tvoj brat je zadržan ili zabranjen mu je tako je došao glagol. Ali u drugom hadisu ćemo vidjeti da se to misli zabranjenje od ulaska u džennet. Pa kaže, zadržan je zbog duga, pa vrati njegov dug. Pa sam otišao i vratio njegov dug i rekao sam, o poslaniče, sve njegove dugove sam vratio osim dva dirhema. Osim dva dinara koja traži jedna žena, a nema dokaza da ju je moj brat od nje pozajmio dva dinara pa je rekao Boži poslanik, dadni joj to što traži, zaista ona govori istinu. Hadis je zabilježi imam Ibn Mađe, Ahmed Bejhefi, a hadis je vjerodostojan. Drugi hadis koji ukazuje na ono što smo spomenuli malo prije, jeste hadis Semure ibn Đunduba. Ko je bio Semura ibn Đundub? Spomenuli smo ga malo prije. Kaže, jedne prilike je Boži poslanik klanjao namaz nakon namaza se obratio prisutnima, kaže ima li neko među vama iz tog i tog plemena, pa je to ponovio tri puta, pa su mu nakon toga ukazali na jednog čovjeka, pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, zaista je taj i taj, znači iz vašeg plemena, zaustavljen, zarobljen od dženneta, zbog duga. Pa ako hoćete, iskupite ga ili ga prepustite Allahovoj patnji. Pa kaže Semura, pa da si vidio njegovu porodicu kako su se podigli i vratili njegove dugove sve dok nije nestalo oni koji su potraživali svoja prava. Ovo isto ukazuje na to da porodica umrlog treba odma da se raspita za dugove svoga medjita i da pokušaju da to vrati. Spomenut ćemo još neke argumente, ali ovaj ćemo hadis zbog njegove bitnosti ponoviti još jednom. Hadis od Semure ibn Đunduba, Obratio se Boži poslanik, znači sallallahu alaihi wasallame, jedne prilike nakon namaza sahabima tražeći nekoga iz plemena tog i tog. Pa kada su mu ukazali na čovjeka, kaže Boži poslanik, zaista je taj i taj zaustavljen ili zarobljen od dženneta zbog duga. Pa ako hoćete iskupite ga ili ga prepustite Allahovoj patnji, Pa kaže Džundub, pa da si, Semura, pa da si vidio njegovu porodicu, podigli su se i vratili njegove dugove, sve dok nije nestalo oni koji su potraživali svoja prava. Hadi se zabilježi imam Ebu Davud, en Nesai, El Hakim, Bejheqi, Tajalisi, hadis je vjerodostojen. <clears throat> Sljedeći hadis koji također ukazuje na ono što smo spomenuli malo prije, a to su sve hadisi koje je spomenuo šeh, rahmetullahi alihi, jeste hadis od Džabira, Inače poznato kada je poglavlje dženaze u pitanju da mnogo hadisa vezanih za dženazu prenosi Džabir ibn Abdullah rahmetullah radijallahu ta'ala anhu. Kaže Džabir umro je čovjek pa smo ga okupali zamotali ga u četine pa smo ga postavili na mjesto na kojem su se postavljale dženaze. Znači oni su imali jedno mjesto gdje se znalo kada neko preseli, okupaju ga, zamotaju ga i tu ga donesu i pozovu poslanika da mu klanja dženazu. Kaže pa smo ga mi postavili na to mjesto. Pa smo obavijestili poslanika pa je došao sa nama i kazao, možda je, kaže, ostao ovaj medjit nekom je dužan. Pa su rekli, da, Boži poslaniće, ostao je dužan dva dinara. Pa je se, kaže Boži poslanik, povukao i kazao, klanjajte svome bratu. Pa je rekao čovjek kojeg su zvali Ebu Katade, o Boži poslaniće, ja ih preuzimam na sebe. Pa je rekao Boži poslanik, je li mejit čist od njih, je li ti preuzimaš na sebe, pa je rekao da. Pa je Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, klanjao dženazu. Kaže pa da kada bi sreo Boži poslanik Ebu Katadu, a u jednoj predaji, sutra, odmah nakon što je sreo Ebu Katadu, rekao mu je, šta si uradio sa ona dva dinara? U jednoj predaji opet stoji da je rekao, o Boži poslaniće, pa tek je juče preselio. A u drugoj predaji stoji da je kazao, vratio sam i o Boži poslaniće, pa je kazao Boži poslanik, sada je se tek njegova koža ohladila. Hadis je dobar, a zabilježio ga imam Hakim, Bejheq, Etajalisi i Ahmed. Tu je ta osamnaista tačka u kojoj smo spominjali hadise koji ukazuju ovaj i ova zadnja, znači podtačka u kojoj smo spominjali hadise koji ukazuju na to da se treba požuriti sa vraćanjem dugova Medjita. Četvrto poglavlje šeh je naslovio šta je dozvoljeno prisutnima i onima koji nisu prisutni. Znači kada su u pitanju propisi, šta je dozvoljeno raditi onim osobama koje su prisutne tu, koj, tu kod Medjita i onim osobama koje nisu prisutne, a ti propisi su vezani za Medjita. Pa kaže šejh Rahmetullahi Alihi, znači 18. tačka, dozvoljeno je otkriti i poljubiti lice Medjita i plakati za njime tri dana. Dozvoljeno je otkriti i poljubiti lice Medjita i dozvoljeno je za njim plakati tri dana. Ovo je znači govor šeha rahmetullahi alihi. Pa kaže šeh, na to nam ukazuje hadis Džabira radijallahu ta'alanu, opet hadis Džabira. Kaže Džabir, kada je poginuo moj otac, ja sam odlazio i otkrivao njegovo lice, pa su mi to zabranjivali, a poslanik mi to nije zabranjivao. Kaže on, pošto je njegov otac bio iz iznasakriran, pa je Boži, pa su mu njegovi rođaci zabranjivali da ide otkrivati svoga oca, a kaže Džabir, oni su mi zabranjivali, ali poslanik mi nije zabranjivao. Pa je Boži poslanik naredio da se podigne, znači da se ponese dženaza, pa je počela plakati, kaže Džabir, moja tetka Fatima, pa je kazao poslanik, plakala ti ili ne, nisu prestali meleki da ga natkrivaju krilima sve dok ga niste podigli. Hadis se zabilježio Buharija, Muslim, Nesai, El Bejheqi i Ahmed. Također, poznati događaj kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu došao, kada je preselio Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu od Aiše radijallahu ta'ala anha kaže došao je Ebu Bekr na konju od svoje kući pa je sišao i ušao u mesđid. Račun moja draga, slušao sam nedavno predavanje o ovom samo hadisu i vjerujte toliko, toliko koristi u ovom hadisu da čovjek ne može da vjeruje da toliko ima koristi. Samo ovo kako je Ebu došao i sišao i prošao kroz nesčit da se nije uopšte obratio Omeru i otišao kod Aiši, kako u tome stoje velike pouke da čovjek kada nastupi vrijeme fitne i smutnje. To je tada bila fitna, ljudi ne znaju. Omer hoće da ubije svakog onog ko kaže da je Boži poslanik preselio, već kaže Boži poslanik je otišao kao što je otišao Musa i vratit će se. To je fitna iskušenje. Kaže ovaj ših, jedno od veliki pravila i jedna velika fajda iz ovoga hadisa jeste kada god možeš otići na lice mjesta i provjeriti informacije, nemoj uzimati od nekoga drugog. Nije Ebu Bekr uopšte pogledao u Omera i pitao ga je li preselio Boži poslanik, već je samo prošao kroz mesid i otišao da pogleda poslanika, pa kada je vidio da je Boži poslanik preselio, vratio se da kazao ljudima, ljudi koji obožavao Muhammeda, Muhammed je umro, a ko obožaje Allaha dželle Đelaluhu, on je živ, vječni ne umri. Tako mnogi koristi, subhanallah, kako islamski učenjaci nekada neke stvari, da kažemo, svate i skuže iz tih hadisa koji nama, lajcima, nikada ne bi u životu pale te stvari na um. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, ušao je, kaže Abu Bekr, u mesdžid, A Omer se obraćao ljudima. Kaže, pa ništa nije govorio Ebu Bekr, već je ušao kod Aiši, a poslanik je bio pokriven, pa je otkrio njegovo lice, pa ga je poljubio između oči i zaplakao i kazao, draži si mi od oca i majke u Allahu poslaniće, Allah te neće dva puta usmrtiti, ti si umro smrću poslije koje nema smrti. Znači, Ebu Bekri je shvatio da je to smrt i da nema smrti dva puta. Kaže, ti si umro onom smrću, posle koje nema druge smrti. Hadis je zabilježen imam Buhari, Nesai, El Bejheqi, Ibn Hibban. Također, hadis Aisha radijallahu ta'ala koji, ukazuje, koji ukazuje da je dozvoljeno poljubiti Mejita, jeste da je postanik ušao kod Osmana ibn Mav'una, kada je preselio, pa je Boži poslanik otkrio njegovo lice i poljubio ga, i zaplakao, kaže prenosilac Hadisa, kaže pa smo vidjeli kako suze teku iz lice i iz obraze Božijeg poslanika. Hadis je zabilježio imam etirmici. Peto poglavlje i devetnaista tačka jeste šta su obavezni mejitovi rođaci, rodbina mejita. Znači ovo je bilo šta je dozvoljeno uraditi onima koji su prisutni kod medjita, a nakon toga šejh prelazi na drugo poglavlje gdje pojašnjava šta su obavezni. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi 19. tačka pod A, znači kada kaže ljudi čuju za vijest o preseljenju nekoga, obavezni su da uradi dvije stvari. Pa kaže pod A, treba da se strpe i da budu zadovoljni s Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom treba da se strpe i da budu zadovoljni sa Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara od 155. do 158. ajeta, znači tri ajeta, poznati ajeti koji se mnogo često uči na, na namazu gdje kaže Allah dželle dželaluhu ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Kaže se u prijevodu značenja ovih kuranskih ajeta mi ćemo vas dovoditi u iskušenja malo sa strahom i gladovanjem i time da ćete gubiti imanja i živote i ljetine, a ti obraduj izdržljive. one koji kada i kakva nevolja zadesi samo kaže mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Njih čeka opres od gospodara njihova i milost, oni su na pravom putu. Znači možete inšala poslije prepisati taj ajet, to je El Beqara 155. do 158. ajeta. Također od stvari koje ukazuju na ovo da čovjek treba da se strpi jeste poznati hadis da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame prošao pored ženi koja je bila pored kabura i plakala je. Pa joj je kazao Boži poslanik, boj se Allaha i strpi se. Pa je kazala, ilejke anni, skloni se od mene. Ti nisi pogođen onim čime sam ja pogođen. Nije ga prepoznala. Kaže prenosila Cadisa, nije ga prepoznala. Pa su joj kazali, tu je poslanik. Pogledajte, ahlaka ashabijskog, pa kaže, pa je došla Božijem poslaniku i kazala, o Allahu poslaniće, nisam te prepoznala, pa joj je kazao Božiji poslanik, zaista je sabur i strpljenje na početku musibeta. Znači, kod prvog udara, tada se treba strpiti. Nakon toga je sve lakše. Hadis je zabilježio imam Buharija i muslim i imam El Bejheqi. Nakon ovoga, vezano za ovu tematiku, šehr Rahmetullahi Alehi, pod ovim poglavljem i pod ovom tačkom spominje hadise koji ukazuju na veliku nagradu osoba koje se strpe kada im preseli dijete. Pa ćemo, ja pa sam ja preveo neke od tih hadisa, ali nisam prevodio sve što je šest spomenuo. Od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, koji je muslimanu preseli troje maloljetne djeci, Allah će ga svojom milosti zajedno sa njima uvesti u džennet. Rekao je, Biće pred vratima dženneta, pa će im se kazati, znači djeca će biti pred vratima dženneta, pa će im se kazati, uđite, pa će reći, dok dođu naši roditelji, pa će, pa će im se kazati, uđite u džennet, vi i vaši roditelji, Allahovom milošću. Hadis je zabilježio imam Nesai, a hadis je po kriterijima i uslovima Buharija i muslimi. Buharije i muslima. Znači vidimo iz ovog hadisa veliku nagradu onih ljudi koji se strpe kada im presele troje maloljetne djece i da će to uz Allahovu dželle dželaluhu dozvolu biti ovaj razlog da Allah dželešanu nekod, nekoga uvede u džennet. Također drugi hadis gdje stoji nema ni jedne žene kojoj umri troje djece a da joj neće biti štit od vatre pa je druga žena kazala a dvoje pa je kazao Boži poslanik i dvoje druga stvar znači šejh je prvo kazao treba da se ljudi strpe i druga stvar koja je obavezna jeste da ljudi u tim momentima kažu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaista smo mi Allahovi i zaista ćemo se svi vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala na osnovu onog kuranskog ajeta malo prije znači gdje Allah dželešanu kaže to su oni koji kada zadesi neki musibet kažu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 20. tačka Šejh počinje da govori o jednom veoma bitnom poglavlju o kojem bi se moglo govoriti mnogo, ali mi ćemo se opet suzdržati, pošto je to široko i, hajde da kažemo, osjetljivo pitanje, a to je obilježavanje žalosti za umrlim. Pa ćemo vidjeti ovdje šest pomenu dva ili tri propisa vezano za to poglavlje i mi ćemo se inšala zadovoljiti tim propisima što je spomenuo ših. Znači, radi se o tome koliko je dozvoljeno ženi da nosi obilježe za umrlim. Pa kaže šeh rahmetullahi alihi, a to je ujedno i povezano sa saburom. Da li znači, ako žena, nakon što preseli njeno dijete, ako se žena uljepša, da li to znači da ona se nije strpila na tom usibetu? Pa ćemo poslije citirati onaj poznati događaj Ebu Talhi i njegove žene Umu Sulejim, kada im je preselilo dijete, pa je se ona srijedila svojim mužu te noći nije mu, je, nije mu kazala uopšte da je dijete preselilo, pa su oni prespavali, imali su znači intimni odnos, pa mu je tek sutra kazala da je dijete preselilo i vidimo iz ovog hadisa da je ona, iako je žela za tim svojim djetom, ipak ovaj zbog veće te neke koristi, zbog svog, svog muža, ona je znači koristila miris i lepo se sredila svome čovjeku. Pa kaže šeheh rahmetullahi alihi, ne isključuje ili znači nije suprotno saboru i ovaj strpljenju ako žena ostavi sve vrste ukrasa, obilježavajući smrt djeta ili nekog drugog, ako nije više od tri dana, osim muža kada će obilježavati žalost četiri mjeseca i deset dana. Možemo još ponoviti, iako je ovo malo, ova tačka je imeni samom bila malo komplikovana, u smislu ovako kako je šeh kazao, ali to je ono što sam vam ja kazao malo prije. Znači, kada preseli osoba, dozvoljeno je njegovoj rodbini da žali za njim i da pokazuju svoju žalost tri dana. Žene znači da ne koriste nikakve ukrase, ali kada je u pitanju žalost za mužem, kada preseli muž, žena je obavezna, čak neki navode konsenzus, da četiri mjeseca i deset dana ne nosi nikakve ukrase. Nešto što bi privlačilo druge ljude prema njoj, da ne nosi lijepu odjeću, da ne nosi šmi, da se ne šminka, da ne nosi nakit, da ne koristi miris, znači sve su to stvari koje je zabranio Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem i to je pojašnjenje ove rečence koje je spomenuo šejh, znači nema smjetnje da žena za nekim i svoje familije, familije žali tri dana ovaj A ako je u pitanju muž, onda je obavezna četiri mjeseca i deset dana da ostavi te stvari koje bi druge ljude privlačili ovaj privlačili bi nju znači te stvari drugim ljudima. Pa ovo, kaže še, dokaz tome su riječi Zajnebe bint Ebi Seleme. Ušla sam kod Habibe, supruge Božije, umu Habibe, supruge Božije poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa je kazala, čula sam, čula sam Allahovog poslanika da kaže, e ovo je bitno zapamtiti, kaže, rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allaha i sudnji dan da nosi obilježje žalosti za umrlim više od tri dana osim za mužem kada je dozvoljeno četiri mjeseca i deset dana. Znači nekada je dozvoljeno već je tada to obaveza kao što su kazali islamski učenjaci hadis Umu Habibe, znači u Buhari i Muslimu. Ših nakon toga spominje 21. tačku i tu je ta tačka za koju treba citirati onaj poznati hadis koji smo malo prije kazali. Kaže, ako ne bi nosila žena obilježe žalosti za nekim osim mužem, vidite ovdje izuzima muža zato što je obavezna da ostavi sve one stvari koje smo spomenuli malo prije kada čovjek preseli ženi nije dozvoljeno da koristi nakit, lijepu odjeću niti da koristi mirise, Znači, kaže šej rahmetullahi alehi, ako ne bi nosila obilježe žalosti za nekim osim muža, tražeći muževo zadovoljstvo, to joj je bolje i oče, očekivati je u tome veliki hajr. Kao što se desilo umu Sulejm i njenom mužu Ebu Talhi. Vidite što on kaže ovdje. Ako ne bi nosila obilježe žalosti za nekim osim mužem, tražeći šta muževo zadovoljstvo, to joj je bolje i očekivati u tome veliki hajr. Kao što se desilo u Sulim i njenom mužu, poznata je ona priča, samo mi ćemo je citirati, ukratko šeh je spomenuo kompletan hadis sa svim rivajetima, ali pojenta je u tome da im je preselilo dijete. Pa ona nije kazala svom mužu da je preselilo dijete, već je se znači sredila svome mužu, čak tamo koristi izraz, da je koristila miris. Pa kaže, pa su znači, tu noć prespavali, pa im je Boži poslanik proučio dovu. On se raz, znači, naljutio zbog toga, Ebu Talha, pa je otišao, obavijestio poslanika o tome, pa je Boži poslanik proučio dovu, da Allah Đelešanu podari bereket u tom njihovom znači, odnosu, pa je se rodio iz tog ovaj odnosa momak kojeg Boži poslanik poslije nazvao Abdullah i to je bio jedan, kako kaže prenosilac, nije bilo ljepšeg mladića među ensarijama od njega. Ali ovdje je pojenta da ona, Odma nakon što je to djete preselilo, koristila je miris, sredila se svome mužu, dok to nije dozvoljeno kada ženi preseli muž. Znači četiri mjeseca i deset dana žena treba da provede u toj kući gdje je bila sa svojim mužem i da ne koristi miris, niti da koristi izazovnu odjeću, niti da koristi nakit. To je što se tiše te 21. tačke, prelazimo u šesto poglavlje i u 22. tašku, a to je šta je zabranjeno porodici umrlog. Šesto poglavlje, 22. tačka, šta je zabranjeno porodici umrlog. Boži poslanik sallallahu alaihi sallame, kaže šeha Albani rahmetullahi alaihi, ne morate zapisivati ovo, zato što ćemo poslije pod tačku zapisati. Kaže šeha, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, zabranjuje neke stvari porodici umrlog koje su, kaže, i tekako bitne i treba obaveza je svakom čovjeku da ih poznaje kako ne bi upao u te stvari. Pa kaže šeh Rahmetullahi Alihi, prva stvar koju je Boži poslanik zabranio porodci umrlog jeste naricanje. Pa možete staviti u zagradu, šeh je to u fusnoti pojasnio, naricanje je nešto viška i dodatno na plakanje. Nije znači plakanje zabranjeno, već više od toga. Kaže šejh Albani rahmetullahi alihi, o tome je došlo mnogo hadisa. Pa jedan od tih hadisa, odnosno mi ćemo spomenuti više, ali prvi od tih hadisa jeste da je Boži poslanik kazao četiri stvari su u mom ummetu od predislamskog doba koje neće ostaviti sedbenici moga ummeta, pa je spomenuo naricanje. Znači, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallame, četiri stvari u mom ummetu su prisutne, a one su od predislamskog doba i moj umet neće ostaviti. To su zabrajne stvari, pa kaže jedna od tih stvari je naricanje. Također, Umu Atije, radijallahu ta'ala anha, kaže Boži poslanik, kada je od nas uzimao prisegu i beljuru, kaže uzeo je od nas žena prisegu da nećemo naricati, pa su to, kaže, ispunile samo pet žena je to ispunilo taj dati ugovor i datu obećanje. Pa je ona spomenula te žene. Sljedeći hadis jeste da je Boži poslanik kazao zaista se medjit kažnjava zbog naricanja za njime. Ovaj hadis je malo, hajde da kažemo, problematičan, treba ga ispravno shvatiti. Hadis u Buhari i Muslimu da kaže Boži poslanik zaista se medjit kažnjava zbog toga što se za njim nariči. Kako, kako je veza medjita sa tim? Zašto da bude neko kažnjen zbog, ne, zbog nečijeg drugog djela? poznato je u islamu, znači načelno, da čovjek neće biti kažnjavan zbog tuđih dijela. Ali u ovom slučaju vidimo da Boži poslanik kaže Mejid će biti kažnjen zbog toga što se nariči za njime, ali je ispravno svatanje ovog hadisa onako kako ga svatila većina islamskih učenjaka, to je Znači, komentar ovog hadisa je, ako bi čovjek oporučio da se za njim nariče, to je to, znači u tom slučaju će biti kažnjen zbog toga, ili u drugom slučaju, ako bi čovjek znao da njegova porodca je sklona tom grijehu, a ne bi ih upozorio na tom. Ako čovjek zna da je njegova žena ili rodice da su sklone naricanju i kada mu nastupe smrtne muke prešuti, znači postoji mogućnost po mišljenju većine islamske učenjaka da bude kažnjen zbog toga zašto nije upozorio da se ovaj to ne radi. Druga i treća stvar koju je zabranio Boži poslanik sallallahu alaihi wa wasallame porodici preminulog jeste zabranio je udaranje obraza, čupanje i trganje odjeći. Zabranio je Boži poslanik sallallahu alaihi wa wasallame znači je li Malo prije smo počeli govoriti o šestom poglavlju za one koji nisu slušali, znači o stvarima koje je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je zabranio porodici umrlog, pa smo spomenuli prvu stvar, a to je naricanje, pa smo spomenuli argumente za to. Nakon toga prelazimo na drugu i treću stvar zajedno, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam porodici umrlog zabranio udaranje u obraze i čupanje i trganje odješi. Hadis da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, nije od nas ko udara po obrazima i čupa odjeću i ko nariče pred islamskim naricanjem. Hadis je zabilježio Buharija i muslim od Ibnu Abbasa. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, nije od nas onaj ko udara po obrazima, ko čupa odjeću i ko nariče pred islamskim naricanjem. Ovo sve se misli, znači nije od nas u tim momentima kada nastupe musibeti. Četvrta stvar koju je Boži poslanik zabranio jeste brijanje glavi. Ali ne znači brijanje glavi mimo musibeta, već da čovjek obrije glavu kada ga zadesi neki musibet. To je bila praksa predislamskih Arapa, pa stoji tamo u hadisu Ebu Musa el Eš'ari radijallahu taranu kada su mu nastupile smrtne muke, kaže Ja se ograđujem i čist sam od onih od kojih se ogradio Boži poslanik. Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ogradio se od onih koji glasno nariču za umrlim, od onih koji obriju svoju glavu u musibetu i oni koji čupaju svoju odjeću. Vidimo da ovdje jedna od tih stvari koje spominje Ebu Musa ili Eš'ari radijallahu taranu da je se Boži poslanik odrekao tih osoba jeste i ona osoba koja obrije glavu u musibetu. Peta stvar koju je zabranio Boži poslanik, a sve u znači ovaj kontekstu govora, šta je zabranio Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, porodici umrlog jeste rasplitanje kosi. Znači, od e, običaja predislamskih Arapa je bilo da, kada bi neko preselio, da bi kao znak žalosti žene pusta, puštale kosu i rasplitale je. A to sve zbog hadisa, u kojem stoji da Boži poslanik kada je uzimao od žena prisegu, ovaj uzimao bi od njih i sljedeći stvar, znači prisegu, da neće biti neposlušne u dobru, da ne grebaju svoje lice, da ne nariču za mrtvima, da ne čupaju svoju odjeću i da ne raspliču svoju kosu. Kao znak, znači izražavanja žalosti za umrlim, da ne raspliču svoju kosu, jer je to bio običaj predislamskih Arapa, hadis je zabilježio imam Ebu Davud, a hadis je vjerodostojen. Šesta stvar, odnosno ših, e, ših Albani to ovaj govori analogno ovome, što smo malo prije spomenuli, a to je, kaže, ima ljudi, vjerovatno to tamo u mjestima gdje je ših Albani, rahmetullah i alihi živio, ali želio sam to spomenuti samo zato ovaj koristi radi. Kaže, ima ljudi koji kada se desi da mu neko preseli u porodici, nekoliko dana pusti bradu. Znači, ljudi se, općenito brije se uvijek, ali kada mu neko preseli, u tim danima, prvih dana pusti bradu, pa nakon toga, nakon što prođe žalost, znači opet počne brijati bradu. pa kaže še, rahmetullahi alihi, analogno ovom puštanju kose, nije dozvoljeno znači to raditi, da čovjek u tim momentima samo pusti bradu, kaže da je to še, rahmetullahi alihi, kaže da je to novotarija. Normalno ovdje treba naglasiti da neko ne bi shvatio da je še smatrao dozvoljenim brijanje brade. Daleko od toga, već je on samo smatrao da je novotarija, da čovjek u tom slučaju i toj situaciji pusti samo par dana bradu, nakon toga je obrije kao znak, kao znak izražavanja žalosti, a daleko da je šejh smatrao da je dozvoljno obrijati bradu, jer sjećate se da smo navodili konsenzus koji je spomenuo Ibnu Hazm rahmetullahi alehi da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da nije dozvoljeno brijati bradu. Sjedna stvar koju spominje ših rahmetullahi alihi koja je zabranjena porodici umrlog jeste oglašavanje nečije smrti na munarama ili na neki sličan način. Na neki način sličan tome da se oglašava nečija smrt na munarama ili na neki drugi sličan način. To je sedma stvar koju je spomenuo ših rahmetullahi alihi i kaže to je naj, to je naj obavijest o smrti. Pa će šejih malo o ovom pitanju govoriti i mislim da će time i otprilike završiti ovo poglavlje, a i mi ćemo inšala time završiti ovo predavanje. Kaže šejih rahmetullahi Jalihi, znači donosi argumente koji ukazuju na to da nije dozvoljeno obavješta, obavještavati o smrti. Pa hadis od Huzeife radijallahu ta'ala anhu, govorio bi Huzeife, kada neko preseli, nemojte nikoga obavještavati jer se bojim da je to en na'j obavijest o smrti. Ja sam čuo poslanika sallallahu alaihi wa sallame da zabranjuje naj obavijest o smrti. Hadis je zabilježi imam et tirmizi ibn Mađe, Ahmed, a hadis je dobar. Kaže ših Albani rahmetullahi alihi naj, znači obavijest o smrti, u jezičkom smislu znači da čovjek prenese ovaj obavijest o nečoj smrti. I on kaže, ovaj hadis koji je malo prije citirao od Huzefe radijallahu ta'ala anhu općeg je karaktera. Ali islamski učenjaci su iz ovog hadisa ograničili su taj opšti znači propis, opštu zabranu, pa su kazali da je nekada oglašavanje dozvoljeno, pa čak ovaj vidjet ćete kao što će še spomenuti, malo nakon ovaj ovoga da nekada može biti oglašavanje i obavezno. Ali kaže šejh, islamski učenjaci na osnovu drugih hadisa su ovu zabranu pojasnili i ograničili pa su kazali da ako se obavještava na način kako su to obavještavali predislamski Arapi, to je ono što je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je zabranio, a oni su oglašavali na taj način da bi slali ljude na pijace i na ulaze kuća i tako da bi glasno, visokim glasom kazivali ovaj i obavještavali da je čovjek preselio. Zato ših kaže sjedmo poglavlje, dozvoljeno oglašavanje smrti ili obavješta, obavještenje o smrti. Sjedmo poglavlje ših pojašnjava kada je dozvoljeno prenositi vijest o nečoj smrti i tačka broj 23 kaže ših rahmetullahi alihi dozvoljeno je oglašavanje smrti ako se uz to ne pridoda ili spoji ono što liči na predislamski način obavještavanja. Kaže šehr Rahmetullahi Alihi, dozvoljeno je oglašavanje smrti ako se uz to ne pridoda ili spoji ono što liči predislamskom načinu obavještavanja, pa nastavlja, a obavještenje o smrti može nekada biti i obaveza u slučaju da kod preminulog nema niko ko bi mogao da ga okupa ili zamota ili da mu klanja dženazu. Znači, ako bi se desilo da čovjek preseli i nema niko tu, onda je obavezno da nekome kažemo da je on preselio kako bi ga ljudi okupali i kako bi ga zamotali, kako bi ovaj klanjali dženazu. Ovaj da ne prekidam, ostalo nam je nešto sasvim malo i kako bi završili ovo poglavlje da bi nakon toga mogli, ako Bog da sljedećeg časa, početi govoriti ovaj o lijepim znacima smrti kako bi mogli početi govoriti o propisima kupanja, zamotavanja u čefine. Pa kaže Šejh Rahmetullahi Alihi, ukratko ćemo ovo spomenuti, argumenti koji ukazuju na to da je ponekada dozvoljeno prenijeti vijest o nečijoj smrti pa ćemo ukratko spomenuti, iako sam ja te hadise preveo sve, prvi hadis da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam prenio vijest u istom danu kada je preselio Neđašija, znači a, abesinijski tada ovaj vladar. Boži poslanik je ustao kao što je došlo u hadisu Buhari i muslima i kazao ashabima danas je preselio vaš brat pa je otišao sa ashabima na musallu, pa su mu klanjali dženazu. Vidimo da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ovdje, on lično prenio ashabima vijest da je ovaj Neđašija preselio. Također, poznati hadis koji smo juče citirali, kada je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam poslao vojsku na motu, pa kada su otišli, Boži poslanik je kazao, preselio je Zejid, pa preuzeo je ovaj Džafer, pa je i on preselio, pa je preuzeo, sa, preuzeo je zastavu uh, Abdullah ibn Revaha, pa je i on preselio, nakon toga je preuzeo Halid ibn Walid. Ali vidimo da je ovdje Boži poslanik bio taj koji je prenio tu vijest da su oni preselili i da je bilo to prenošenje obavijesti o nečoj smrti zabranjeno, općenito znači Boži poslanik to ne bi radio. Zato šeheh Rahmetullah Jalihi kaže nakon što je spomenuo govor Hafiz ibn Hađera, gdje Hafiz ibn Hađer potvrđuje ono što je malo prije spominjao šeh, odnosno šeh potvrđuje Hafiz ibn Hađerov govor gdje kaže Hafiz ibn Hađer u Fethul Bariju da nije dozvoljen onaj način koji sliči načinu obavještavanja koji je bio poznat u vremenu džahilijeta. A nakon toga ših rahmetullahi alihi kaže, ako prihvatimo ovo, onda oglašavanje na munarama je preći da bude zabranjeno. Jer kaže, ako je bilo zabranjeno to da čovjek ode na pijacu i samo drekne i zovni na pijaci, to što se danas kod nas radi, kaže nam u narama, to je mnogo preći, zato što je to, hajde da kažemo, mnogo širi. A on, onda šehr Rahmetullah Jalehi kaže, a to nosi još sa sobom druge stvari koje su, kaže, zasebno haram i zabranjene, kao da čovjek uzme za to što će to, znači, kazati nam u narod da uzme za to pare ili da spomije ne, ovaj, neka svojstva, koja nisu bila pri tom čovjeku tamo, kao što sam ja skužio iz te njegove knjige, kao da postoji običaj da ljudi kada najavljuju da je neko preselio, onda spominju o njemu njegova neka svojstva koja on nije imao pri sebi, pa kažu on je nasljednik Selefa i on je Tabi'in, on je ovo, on je ono, a zna da to nije istina. I zadnja stvar jeste, i to ćemo završiti, i spomenut ćemo samo jedan hadis ili dva ukratko, da je pohvalno kada neko nekom prenese vijest da je preselio, da zatraži od te osobe koju je prenio vijest, da moli Allah Đelešanu da oprosti tom koji je preminuo. Znači da pojasnimo, pohvalno je i od sunneta je, kada nekome preneseš vijest da je neko preselio, da od tog čovjeka zatražiš da moli Allah Đelešanu da oprosti tom mejitu. Dva ćemo hadisa spomenuti ukratko. Prvi hadis, malo prije spomenut, da je Boži poslanik poslao vojsku, pa je Boži poslanik ustao na minber pa kaže zastavu je znači ponio Zeid pa je preselio pa kaže Boži poslanik molite Allaha da mu oprosti pa kada su ashabi zatražili da Allah Đelšan da mu oprosti kaže zastavu je preuzeo Džafer pa je preselio kao šehid i ja mu svjedočim kaže da je šehid pa molite Allah da mu oprosti pa kada su ashabi zatražili oprost, da je kazao, zastavu je preuzeo Abdullah ibn Revaha, pa je preselio kao šehid, molite Allaha da mu oprosti, pa su ashabi molili. I drugi hadis, onaj hadis koji smo malo prije citirali, da je Boži poslanik prenijeo vijest da je preselio Neđašija, u jednom rivajetu stoji, kada im je prenio tu vijest, kaže, istalfiru li ahikum, tražite oprost za svoga brata. Znači, kada im je kazao, danas je preselio Neđašija, pa su otišli klanjati dženazu, Boži poslanik im je kazao, istalfiru li ahikum, tražite oprost vašem bratu. To je nešto što smo pripremili za danas, molimo Allaha dželešanuhu, da nas podući propisima njegove vjere, molim Allah Đelešanu da vas koji ste odvojili svoje vrijeme i strpili se da poslušate ove stvari koje su i tekako bitne da vas nagradi i da bude koristi vama ovo što ste čuli. Na kraju subhaneke Allahumma radi hamdi kešhedu la ilaha illa ente stavfiruke wa etudu bi. Islamski web portal wwwlsrtica ikhlascom سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة أنا في ظله أحيا عيشة في كرامتي فهو يحمي بحفظه خطواتي رحمتي فأرى النفس باعتصام أبدا بالفضيلة فأرى النفس باعتصام أبدا